bado tulikuwa tukielezea aqida ahlisunna waljamaa katika mambo ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama sifa ya al-kalam na kwamba Allah yuko juu ya arsh na masala mazima ya kuamini qadar kheri zake na shari zake stamu zake na chungu zake na kwamba yote amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu kadhalika kama ameelezea mualifu rahimahullah kwamba hakiwi kitu chochote katika ufalme wake akawa hakukitaka Allah subhanahu wa ta'ala au kikawa lakini au akawepo mtu ambaye hana haja na yale ambayo yanayopatikana kwa Allah hawakapatikana kiumbe mwenye kuumba kiumbe kingine na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba aliyetuma mitume kwetu ili kusimamishia hoja na akawa amemaliza utume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sasa anasema muallif sehemu ya leo anzala alaihi kitabahu alhakim, kwamba Allah ameteremsha juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitabu chake kilichokuwa na yani kitabu kilichonyooka, kitabu cha sawasawa minal muhkama kitabu ambacho kilichokuwa na aya zilizokuwa hazina shubha wa sharaha bihi dinahu alqawim nakawa Allah ameisherehesha kupitia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dini yake iliyo ya sawasawa wahuda wahada bihi sirata almustaqim na akawa ameongoza kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam dini yake e njia iliyonyooka kaongoza kwenye njia iliyonyooka kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna saata atiyatun la raiba fiha <clears throat> na ya kwamba kiama ni chenye kuja hakina shaka ndani yake wa anna allaha yab'athu man yamut na kwamba Allah ndiye anayewafufua wenye kufa kama badahum yaudun kama alivyowaanzilisha kuwaomba basi watarejea kama alivyowaumba basi watakufa kisha watafufuka siku ya kiyama wa anna Allah subhanahu dha'afa liibadihi almu'minin alhasanat na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa liibadihi almu'minin alhasanat amewaongezea maradufu au zaidi ya maradufu waja wake waumini mema matendo mema kama ukifanya tendo moja unalipwa mara mara kumi wasafaha lahum bitaubati an kabairi sayiat na Allah amewafutia hawa waumini kwa kufanya toba makabairi sayiat toba ya madhambi makubwa وغفر لهم الصغائر باجtinab alkabair na akasamehe madhambi madogo kwa sababu ya kujitenga mbali na madhambi makubwa wajala man lam yatub min alkabair sairan ila mashiatihi na Allah akajalia wale ambao hawakutubia madhambi makubwa kuwa ni wenye kuendelea eh, min alkabairi sairan ila mashiatihi ni wenye kwenda kwenye, mashika, kwenye matakwa yake wajaala man lam yatub min alkabair na akawafanya wale ambao hawakutubia kwenye madhambi makubwa walioyafanya pa duniani sairan ila mashiatihi kwamba watakuwa wanaelekea kwenye matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na hapa makusudio yake ni kwamba watu waliofanya madhambi makubwa siku ya kiyama Allah akitaka atawaadhibu na akitaka atawasamehe basahibu kabira tahta mashiati llahi subhanahu wa ta'ala isairan e, ila mashiatihi qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi anasema Allah tukufu hakika Allah hamsamehe yeyote anayemshirikisha yeye Allah hamsamehe yeyote anayemshirikisha wayaghfiru maduna dhalika liman yasha lakini pia anasamehe dhambi isiyokuwa shirki kwa yule amtakaye Kasura tunisaa 48 waman binarihi na yeyote atakayeadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingizwa kwenye moto wake Allah akhrajahu minha biimanihi Allah atamuondoa kwenye huo moto kwa imani yake Allah atamuingiza eh, Allah atamuondoa kwenye huo moto kwa imani yake na huyu bado ni sahibul kabira ambaye pamoja na madhambi aliyokuwa nayo yaliyomsababishia aingie motoni mwanzo wa jambo basi mwisho Allah atamtoa kwa sababu ya ile sehemu ya imani yake aliyobaki nayo pamoja na madhambi aliyokuwa nayo muda ambapo atakuwa hajamshirikisha Allah ufadhalahu bihi jannatahu na kwa sababu ya imani ile Allah atamuingiza pepo yake qala Allah ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara basi yeyote atakayetenda matendo mazuri yenye uzani sawa na mdudu chungu atayaona matendo hayo ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته na watatoka kwenye moto huo kwa sababu ya uombezi wa mtume saa salama yule ambaye mtume atakayemwombea katika watu wenye madhambi makubwa katika umma wangu katika umma wake umma mtume saa salam ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hii pia ni moja katika itikadi zetu sunna wal jamaa kwamba washafaatu haqqun na shafaa ni haki ya yule aliyekufa na madhambi makubwa kawa amestahiki kuingia motoni basi mtume sallallahu alaihi wasallam atamwombea ili asiingie na akiingia basi kiwa atakuwa na imani ni muumini basi mtume atamwombea ili atoke wa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna fa'addaha dara khuludin liawliyaihi sisi ahli sunna salafu salih tunaamini ya kwamba Allah aliumba pepo akawa ameiandaa fa'addaha akawa ameiandaa hiyo pepo dara khuludin kuwa ni nyumba dara kuwa ni nyumba khuludin ya milele liauliaihi kwa vipenzi wake dara khuludin nyumba ya milele liauliaihi kwa vipenzi wake wakramahum fiha na akawakirimu hao waumini akramahum na akawakirimu hao waumini fiha wakiwa ndani ya hiyo pepo he narudi kwenye pepo eh bin nadhari wawakirimu kuangalia ila wajihihi alkarim uso wake mtukufu kuangalia kwenye uso wake mtukufu kwamba sisi Ahlusunna jamaa tunaitakidi ya kwamba waumini wakiwa peponi siku ya kiyama watamuona Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya allati ubita minha adam nabiyahu wa khalifatahu وهو التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه naye Allah subhanahu wa ta'ala e, na hiyo pepo wahia hiya dhamiri narudi kwenye kwenye pepo wahia lati nayo ndio ile pepo ambayo yani pepo hiyo atakaoingia watu siku ya kiyama sawa ndiyo ile ile pepo ambayo uhbita minha aliporomoshwa kutoka ndani ya hiyo pepo uhbita ha minha au ahbata minha ahbata Allah min aljanna adama nabiyahu Allah alimporomosha kutoka kwenye hiyo pepo mtume wake Adam Adam nabiyahu Adam nabiyahu Adam ambaye ni nabii wake Adam ambaye ni nabii wake eh, baba yetu Adam wa khalifatahu na khalifa wake inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa wake bi maana kiongozi aliyewekwa hapa duniani ila ardhihi ha, kumtoa peponi kumpeleka wapi mpaka kwenye ardhi yake sababu kuna baadhi ya firqa zinatofautisha pepo aliyokuwemo Adam na pepo ya siku ya kiyama bali pepo hiyo hiyo ndiyo hiyo hiyo tangu ulivyoumbwa wakati huo mpaka leo na mpaka siku ya kiyama hakutoumbwa pepo nyingine tofauti na na hiyo ila ardhihi bima sabaqa fi sabiq ilmihi kwa yale ambayo yaliyotangulia katika elimu yake tangu katika ile elimu yake ya zamani iliyotangulia fakhalaqa an-nara na Allah aliumba aliumba moto kama aliumba pepo eh Allah pia ndiye aliumba moto faadda hadara khuludin liman kafara bihi akaiandaa hiyo pepo kuwa ni nyumba ya milele kwa yule atakaye mkufuru yeye ni nyumba ya milele kwa yule atakaye mkufuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala walhada fi ayatihi na kapinga aya zake wakatabahu eh, wa kutubihi wa rusulihi na akapinga vitabu vyake na akawapinga mitume wake hao watu wenye tabia hii ndiyo ambao Allah ameiandaa hii pepo kwa ajili yao wajaalahum mahjubina an ru'yatihi kisha Allah akawafanya kuwa ni wenye kuzuiliwa mahjubina wenye kuzuiliwa an ru'yatihi kunako kumuona kwake kwamba hawa watu hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala وأن الله سبحانه وتعالى أو أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة يجيء يوم القيامة الله تكوج سيكو القيامة wal malaku saffan saffa na malaika wakiwa safu malaika wakiwa safu naamini hivyo Allah anasema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa لعرض wa uqubatiha wa thawabiha kwa ajili ya kuwaonyesha zile nyumati matendo yao wa hisabiha na kuwahesabia yale walioyafanya kisha baada ya kuhesabiwa baada ya kuonyeshwa na kuhesabiwa wamekubali hakisha na kuhesa na, ku, na, ku, na kuadhibu wale wenye kustahiki adhabu kwa thawabiha na kuandikiwa thawabu kupewa thawabu wale ambao wanaostahiki thawabu sawa eh? watudau almawazin na mizani itawekwa mizani itawekwa siku ya kiyama liwazni amali alibad kwa ajili ya kupima uzito wa matendo ya waja qala allah ta'ala faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun yeyote ambaye mizani yake itakuwa mizito basi huyo ni miongoni mwa wale waliofaulu arafa ya nane wayutauna sahaifuhum biamalihim kadhalika siku ya kiyama watu watapewa vitabu vyao vilivyoandikwa ndani yake matendo yao kwa sababu ya matendo yao sababu ya matendo yao faman utiya kitabuhu biyaminihi basi yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kuume mkono wa kulia huu fasaufa yuhasabu hisaban yasira basi huyo atahesabiwa hesabu nyepesi ya utiya kitabahu wala dhahari na yeyote atakayepewa kitabu chake kupitia nyuma ya mgongo wake faulaika yaslauna hao ulaika hao watakaopewa kitabu kwa njia hiyo yaslauna sa'ira yaslauna ay yadkhulun wataingia sa'iran motoni yataingia taingia motoni kadhalika alsunna tunaamini wa anna sirata haqqun siku kiyama kutakuwa na sirat njia ambayo njia hii itapitishwa juu ya jahannam moto wa jahannam na kwamba njia ni ya haki yajuzuhu alibad biqadri amalihim ah, watavuka waja watavuka waja biqadri amalihim kwa kadri ya, ya vitendo vyao waja watavuka kwa kadri ya vitendo vyao na aina ya kuvuka hapa itakuwa ni aina tofauti tofauti wenye kutembea na wenye kukimbia wenye kutambaa kwa kila jinsi ambavyo matendo yako yatakuwa mengi mazuri ndivyo ambavyo utaepukana na yale yatakayowapata watu kwenye ile sirat utapita kwa haraka utapita kwa haraka kuna mtu atapita kwa kasi ya sawa na mmemetuko waradi kalbark na mwingine kalam kama kupepesa jicho mwingine kama upepo mwingine atapita anakimbia mwingine anatembea mwingine atapita anatambaa kila mmoja anasema allahumma sallim allahumma sallim na kutakuwa na kalalib kalalib ni vitu kama ndoano vitu vina kasi ya hali ya juu vikipishana kuvuta wale ambao watakao kuwa wanavuka kwenye ile sirat Nusuna tunaamini kwamba sirat ni haq anavuka wanavuka waja kulingana na matendo yao fanajuna mutafawituna fi sura wale wenye kuokoka wanatofautiana katika ule uharaka surati najat waraka wa kuokoka alaihi katika hiyo sirat min nari jahannam kutoka kwenye moto wa jahannam wa qaumun aubakatuhum fiha amaluhum na kuna watu ambao yatawaangamiza humo katika huo moto wa jahannam matendo yao au bakatuhum bimana ahlakahum ahlakahum yatawaangamiza ndani ya moto huo matendo yao sababu watapita kwa muda kwa kwa kwa, kwa kujivuta kulingana na uzito wa matendo yao mabaya kwa wataingia ndani ya moto na sababu itakuwa ni matendo yao kisha ahli sunna tunaamini walimanu bihaudhi rasulillah tariduhu ummatuhu waliman na kuamini bihaudhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunaamini hozi tunaamini nini hozi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hozi maana yake ni kisima hodhi maana yake ni kisima siku ya kiyama kutakuwa na kisima maalumu ambacho ni mali ya mtume wetu Muhammad sallallahu maji yake ni meupe kuliko maziwa ni matamu kuliko asali vikombe vitakavyokuwa ni kwa ajili ya ku chota maji hayo wingi wake ni idadi ya ya nyota atakaye kunywa maji hayo hatopata kiu milele ha man shariba minha lam yadhma abadan au kama kala alayhi salatu wassalam tunaamini sisi hodhi hiyo tariduhu ummatuhu umma wake utakwenda kutaka kunywa maji hayo na ukinywa hayo maji la yazmau man shariba min atakayekunywa humo hatopata kiu wayudhadu anhu man badala wa ghayya lakini watazuiliwa watazuiliwa wasifikie kwenye hilo hodhi yuzadu e, yumna watazuiliwa ha? minhu kwenye hodhi hiyo kutoka kwenye hodhi hiyo sawa ah, wayudhadu anhu watazuiliwa wasifike kwenye hodhi hiyo man badala yeyote atakayebadili yale aliyoyaacha mtume swalla sallam katika dini yetu hii ya Uislamu wa ghayyara sawa atakayebadili chochote katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala hawa ni watu wa bid'ah sawa Mtume sallam anasema la yaridunna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum watakuja kutaka kunywa kwenye kisima changu watu na wajua nao wananijua lakini kisha watazuiliwa watazuiliwa kati yangu na wao kutakuwa na kiziwizi halu baini wa bainahum faqulu ya eh, rabbi ashabi mintasema kutaka kuwatetea e mola wangu hawa ni masahaba zangu hawa ni watu wangu wafuasi wangu fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak au fayuqalu suhqan suhqan suhqan suhqan maana ay bu'dan bu'dan utasemwa wakiambiwa wale watu kaeni mbali kaeni mbali na kisima cha mtume sallam sawa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak hakika wewe hujui yale ambayo waliozusha baada ya kufa kwako na hadithi hii pamoja na kuelezea haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia inatufundisha ya kwamba mtume hajui kinachoendelea hapa duniani baada ya kufa kwake tofauti na makhurafi na watu wa bid'a wakiwa katika maulidi wakifika pale kwenye ule mlango wa nne sawa huwa wanasimama kuna maneno yakisemwa wanasimama na wakiitakidi ya kwamba mtume amehudhuria katika ile hadhara ya kusifiwa kwake na kutajwa kwake sawa na hii pia ni mukhalifu wa maneno yake mtume alayhi salam mtume hahudhurii sehemu yoyote wanapotaja yeye bali mtume anathibitisha akisema inna lillahi malaikatun sayyahin hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wenye kurandaranda sayahin siyaha ni nini utalii utalii maana yake ni kutalii talii kutembea tembea Allah na malaika hao kazi yao moja tu yubalighuna anni salam wa huwa wao wakisikia mtu ananiswalia wao wanachukua zile salamu wananiletea wanachukua zile salamu wananiletea wazi kwa hiyo ukimswalia mtume alayhi salatu wasallam apata thawabu kwa sababu zile salamu zinafika na zile sala zinafika kwa mtume alayhi salatu wasallam kupitia hawa malaika si mtume kwamba anatoka kaburini kwake anafika katika hizo hadhara sasa mkifanya maulidi mia moja kwa siku anafika na mtume yeye eh kul innama ana basharu mithlukum yuha ilayya sema kama mimi ni kiumbe mfano wenu sokoa tu mimi naletewa wahi Ahlusunna pia wanasema wa al imana qaulun bil lisan. Hii masala ya nini? Ya iman. Tunasema nini sisi ahlusunna kwenye masala ya iman? Kwamba imani sisi tunasema kwamba ni maneno ni kutamka kwa ulimi. Wa ikhlasun bil qalbi na kuitakidi moyoni kwa ikhlas kwa ikhlas kuitakasa hiyo imani moyoni wa amalu bil jawarih na kutenda kwa vitendo kwa viungo sawa yazidu bi ziyadati al a'mal imani inazidi kwa kuzidi matendo kwamba kila jinsi unavyozidisha matendo mazuri na imani pia ina inazidi yazidu ziyadati al-a'mal wa yanqusu naqsiha na inapungua kwa kupungua kwake wa yanqusu naqsiha na inapungua hiyo imani kwa kupungua hayo matendo kwa ukifanya matendo mazuri mengi imani inapanda matendo mazuri yakipungua imani na inashuka fayakunu fiha naksu wa biha ziada basi inapatikana ndani yake upungufu ndani ya nini ndani ya matendo wa biha ziada na kwa sababu yake kunapatikana ziada ha yani inapatikana ndani ya matendo upungufu wa nini wa imani na kwa sababu ya matendo unapatikana ziada ya imani wala yakmulu qawlu iman illa bil amal pia vile vile haikamiliki kauli ya iman isipokuwa kwa matendo haikamiliki kauli ya imani isipokuwa kwa matendo wala kaula wa amala illa biniyya na hakuna kauli wala matendo isipokuwa kwa nia yani hakuna kauli itakayokuwa imekamilika na itakayokuwa sahihi kadhalika pia hakuna matendo yatakayokuwa yamekamilika na sahihi isipokuwa kwa nia wala kaula wala amala wa nia illa bimwafakati as-sunnah na wala hakuna kauli wala matendo na nia isiyokuwa kwa kuafikiana na sunna isiyokuwa kwa kuafikiana na sunna kwamba hayo matendo yako na kauli yako na hiyo nia yako vyote vikikusanyika ili vikamilike na visa, viwe sahihi basi ni lazima viwe vimewafikiana na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana hiyo wafanya maulidi wanafanya bid'a wanafanya bid'a na yale maneno wanayosema ni bid'a wakisema nia yetu ni nzuri je itakuwa ni sahihi la kwa nini kwa sababu hayajawafikiana hayo maneno yao na hayo matendo yao ya hafla za maulid sawa na mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa annahu la yukaffar ahadun dhanbin na ya kwamba hakufurishwi yoyote kwa dhambi kwa al-sunna wal jamaa hakufurishwi yoyote kwa dhambi kwamba hata uwe haui kafiri kwa dhambi hiyo ya kuwa hata uibe haui kafiri kwa dhambi hiyo ya kuiba ule riba hauikafiri kwa dhambi hiyo ya kula riba bali utakuwa unahesabika kwamba umefanya moja katika madhambi makubwa ambapo unastahiki kuingia motoni Allah akitaka wanahu la yakfuru la yukaffaru ahadun bidhambin min ahli alqibla katika watu wa qibla yani katika waumini katika waislamu katika watu wa qibla bimaana katika katika waislamu ambapo itikadi hii ni kinyume na itikadi ya watu wa bid'a min al-mu'tazila wal khawarij wala ash'ariyya wa ghairihim wa anna shuhadaa hayaun al-sunna tunaamini ya kwamba watu waliokufa mashahidi wako hai wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi kamwata bala haya msidhani ya kwamba wale waliokufa waliouawa katika njia ya Allah wamekufa ni wafu eh bali wako hai wana shuhada hayaun na kwa mashahidi wako hai inda rabbihim yurzaqun mbele ya Mola wao kwa Mola wao wanapata riziki wanaruzukiwa warwahu ahli saada arwahu jamu ruh wingi wa roho na roho za watu wenye ubwana na utukufu baqiyatun naima ha ni zenye kubaki na zenye kuneemeka ila yaumi ubasun mpaka siku watakapofufuliwa warwahu ahli shakawati na roho za watu waovu muadhabatun ila yaumiddin pia ni zenye kuadhibiwa mpaka siku ya kiyama wa anna almu'minina yuftanuna fi quburihim wa yusalun na kwamba waumini waumini sisi alsua tunaamini ya kwamba waumini watapewa mtihani watapewa mtihani katika makaburi yao baada ya kufa kwao na kuzikwa wayusalun na wataulizwa ndani ya hayo makaburi yale masali yale man na kuendelea madinuka mannabiyuka waumini wataulizwa hayo maswali yusabbitu Allahu alladhina amanu qala llahu ta'ala Allah anawathibitisha wale ambao atawathibitisha wale ambao walioamini bil qawli thabit kwa kutamka kauli thabiti baada ya kupewa huo mtihani fil hayati dunya wa fil akhirah katika maisha ya dunia na akhirah maisha ya dunia na nini na akhirah katika maisha ya dunia ni hapa duniani kaulu thabit tunatamka la ilaha illa allah na tunamwabudu allah na hatumshirikishi na chochote wa fil akhirah kuanzia kaburini fil akhirah kuanzia kaburini limadha lianna man mata qamat qiyamatuhu aliyekufa tayari kiama chake kimesimama wantakala min dari al-amal ila dari al-hisab sawa na anahama anakuwa amehama kutoka kwenye nyumba ya matendo kuja kwenye nyumba ya nini ya hisabu Surah Ibrahim aya ya 27. Pia tunaamini sisi ahli sunna wal jamaa wa anna ala al-ibadi hafadhatan yaktubuna amalahum kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun wazi na kwamba waja wote wana hafadha wana malaika wenye kuhifadhi matendo kwa kuyaandika hafazatan kuna malaika wenye kuhifadhi yaktubuna amalahum wanaandika matendo yao wala yasqutu shay'un min dhalika an ilmi rabbihim wala hakidondoki kipotei la yasut hakipotei wala kidondoki an katika hayo min dhalika katika hayo matendo an ilmi rabbihim hayaondoki kwenye elimu ya Mola wao hayaondoki kwenye elimu ya Mola wao wa anna malaka almaut yakbidhu alarwah biizni rabbih na kwamba malakul maut malaika huyu anayetoa roho sawa sisi tunaamini kwamba yeye ndiyo anayetoa roho kwa idhini za kwa idhini ya Mola wake pia alsunna sunna tunaamini ya kwamba wa anna khairal quruni na kwamba carnívora. Carnívora. القرن الذي رأوا alladhi الله صلى sallallahu عليه wasallam amanu bihi. ni ile karne iliyomuona mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake na ikamuamini ile karne iliyomuona mtume sallallahu sala wasallam na ikamuamini thumma alladhina yalunahu kisha ile ambayo iliyofuata nyuma yao thumma alladhina yalunahum kisha ile ambayo ilifuata nyuma yao wa afdalu sahabati alkhulafa ar-rashidun almahdiyun na bora ya masahaba ni wale makhalifa wa wema waongofu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in Abu Bakar kisha Uthman, Omar na kisha Uthman na kisha Ali radhi za Allah ziwe juu yao wote ambayo uh, itikadi hii ni mukhalifu wa itikadi ya marafidha wa alla yuzkar ahadu min sahabati rasul illa biahsani dhikrin sisi alsuna tunaamini ya kwamba hatakiwi kutajwa yeyote la yuzkar na asitajwe asitajwe ahadun yoyote min sahabati rasuli sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ila biahsani dhikri isiyokuwa kwa utajo utajo mzuri akitajwa basi atajwe vizuri walimsaku amma shajara bainahum na kujizuia na kukaa kimya kuyaongelea yale ambayo yaliyopatikana yaliyotokea baina yao tokea baina yao katika fitna kujizuia kuyasema kuyasemea na kuyaongelea kama mashekhe maimam maulama wametunasihi hilo sawa ibn abdul aziz al-hanafi Allah taala katika sharh al tahawiyah ameleleza hilo akasema Allah subhanahu wa ta'ala hasama aidiana alla nakuna mahu fanakuna fil fitna Allah ameitakasa mikono yetu ameiokoa mikono yetu tusizaliwe kipindi chao tukaingia katika fitna sababu ima ungeingia kwa hao au kwa hao basi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala yasima alsinatana Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atu azilinde dini zetu Allah naskura illa bil jamil kama tusiwataje sio kuwa la naskurahum illa bil jamil siwazungumzie isiyokuwa kwa uzuri sababu Allah na hikma ana hikma sawa eh? naomba Allah hilo wa annahu ma haqqun nas na kwamba wao ndio watu wenye haki zaidi masahaba ayultamasa lahum ahsanul makharij kuwatafutia matokeo mazuri yani lau kama utaona kuna kitu fulani kina shubha basi tafuta ile li, lile ambalo lilikuwa linapelekea kwenye uzuri ndio watu wenye haki zaidi ya kudhaniwa vizuri kuliko watu wengine masahaba wa mtume sallallahu yani kama utashindwa kumdhania sahaba vizuri sijui nani mwingine utamdhania vizuri kwa sababu wao ndio watu bora baada ya mitume wa Allah salawatullah salamuhu alayhi majmain kama kuna watu bora basi baada ya mitume ni masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam na kwanza wao ni Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha Ali na kisha asharatul mubashirin bil janna kisha wale ambao waliobashiriwa pepo mmoja mmoja kama vile Fatima kama vile uh, Qais Qais ya eh? Ukasha Abd al-Muhsin na nani ni sahibu tu sauti Ibn Shammas Ibn Shammas mtu mwenye sauti kubwa ambaye alisikika alisikika na mtume sallallahu alaihi wasallam peponi hawa ndio ambao ni masahaba bora kisha masahaba kisha muhajiruna wote kisha kisha ansar, kisha wale waliokuja baada yao asema yudhannu bihi mahsanul madhahib na kudhaniwa kwa milengo iliyokuwa mizuri kwamba kama kuna watu waliokuwa na madhehebu au milengo au milengo basi milengo yao ni mibora zaidi ni mizuri zaidi kuliko kuliko ya watu wengine wa taatu ya imati muslimin pia tunaitakidi sisi al-sunna jambo zima la kuwatii maimamu wa waislamu tunaamini na kuitakidi kuwatii maimamu wa Kiislamu min ulati umurihim katika viongozi wao wa ulamaihim na wanawachuoni wao watibai salafi salih na tunaamini kuwafuata wema waliotangulia sawa tunaamini kuwafuata wema waliotangulia ni katika itikadi yetu waktifai atharihim na kufuata athari zao kufuata nyayo zao walistighfar lahum na kuwaombea msamaha wa tarki almara na kuacha majadiliano yani mabishano waljidala fi din na majadiliano katika dini sio kuwa faida wa tarki kulli ma ahdathahu almuhdithun na kuacha kila ambacho walichokizusha wazushi na kuacha kile ambacho walicho walichokizusha wazushi hapa katika neno tibai salafi salih sawa tunaona ni namna gani maimamu wa kale wa zamani pamoja na uzamani na uzamani wao sawa bado walikuwa na manhaji tuliokuwa nayo sisi manhaji ya kuwafuata wale walio waliowatangulia walikuwa na manhaji tuliokuwa nayo sisi ambayo ni manhaji ya kuwafuata wale waliotangulia ambaye mtunzi huyu Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala amezaliwa mwaka wa mia tatu na kumi hijiria amezaliwa mwaka wa mia na kumi hijiria lakini bado na yeye kuna waliomtangulia ambao ni masahaba na tabiini wa tabiin tabiin sawa hii ni karne ya nne mwanzoni kwa kisema salafi wake anataja watu wa karne ya tatu karne ya pili karne ya kwanza kwa hata kama sisi tuko kwenye karne takriban ya kumi na tano bado na sisi tuna salafi wetu tunatakiwa tunasibishe nao tufuate nyayo zao na tuwaombee msamaha kwa Allah katika makosa waliyopata walioyafanya na tuache kujadiliana na kubishana katika dini ubishi usiokuwa na nini na faida kuacha kila kilichozushwa kila kilichozushwa na mzushi leo hii tuna watu ambao wanajinasibisha nao na usalafi lakini ukiwaambia nyinyi ni masalafu wanakataa sasa hapana sisi sio masalaf lakini wanadai kwamba na wao wanajinasibisha na nini masalaf tunasema kwamba ukiwa umeamua kujinasibisha na usalafu kweli wa kujinasibisha jinasibishe kwa sababu hiyo ndiyo manhaji sahihi na ndiyo njia salama hakuna haja ya kujificha kwenye kichaka siku ukiona kwamba umebana ndio unasema na mimi ni nani na mimi ni salaf lakini pia kuna watu ambao anaweza akadai kwamba yeye ni mtu wa sunna lakini anakataa kwamba yeye sio nani sio salaf sasa sijui kwamba hii sunna anakuwa ana anaitoa kwa nani na anaitoa wapi haya yanatakiwa ni mambo yanatakiwa yawe ni mambo yenye kufahamika katika jamii zetu ili kuweza kuepukana na baadhi ya migongano ili kuweza kuepukana na baadhi ya migongano kwamba sasa hivi mtu hajui watu kwenye kumfuata mtume sawa sawa kwa kufuata ufahamu wa wema waliotangulia salafu sali ni akina nani lakini katika huu huu mlango baada ya kujulikana masalafi wa sawa sawa dini ikavamiwa na wahuni sasa eh kavamiwa na wahuni kavamiwa na biashara tuko pamoja na wakidai kwamba wao wamebeba pia bendera ya nini ya masalafi bendera ya watu wa sunna e tunaona wasia anauliza wewe ni ni mtu wa sunna gani <laughs> ni mtu wa sunna wale masalafi au ni mtu wa sunna gani au ni mtu wa sunna ansar sunna tunasema hakuna mtu wa sunna ansar sunna soma vitabu vyote vya hii dini ya Allah vidogo na vikubwa hautopata sehemu mtu kakwambia yeye ni mtu wa sunna na sunna hakuna kitu kama hicho mtu wa sunna ni ahli sunna wal jamaa salafu salih taifatu mansura firqatu najia alghuraba ahli hadithi ahli athar haya majina ndiyo ambayo zimekuja nusus zimekuja dalili zinazoashiria kwamba hii ndiyo misamiati ya watu wa sunna ama watu wa sunna na sunna hawapo lau kama utasema kwamba mimi taasisi yangu ni fulani ni fulani ni fulani la basi bihi kwa sababu sisi hatutoi dini kwenye nini kwenye taasisi taasisi ni vyombo ambavyo vinawakilisha watu fulani serikalini lakini sisi tunakemea wale ambao wenye kunasibisha dini kwenye majina ya taasisi, jambo ambalo ma anzalallahu biha min sultan, Allah hajateremsha hujja na dalili katika katika mambo haya. Kwa kwa munasaba huu ni kutahadharisheni kwamba jitahadharini na watu hawa sawa, wenye madai hayo. Hawa watu wanapotosha dini hawa watu wanapotosha njia sahihi ambayo muislamu anatakiwa anatakiwa uifuate wallahu aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman kathira